السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa nyingine tena ya kuweza kuishi katika siku nyingine miongoni mwa masiku ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd moja katika malengo makuu ya kufikia mwezi wa Ramadhan ni muslamu aweze kupata sifa ya takwa na awe ni almuttaqi mtu ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya maamrisho yake na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na anapofikia daraja hii almu'min basi yeye hupata bishara mbili katika maisha yake bishara ya kwanza ni katika huu ulimwengu na bishara ya pili ni katika akhirah الله asema lahum albushra fil hayati dunya wa fil akhirah wana bishara katika huu ulimwengu na vile vile al-akhirah ibn al-qayyim rahimahullah tabarak wa taala katika kitabu chake cha madarijus salikin anamnukuu ibn abbas radhiyallahu anhu na asema ibn abbas asema radhiyallahu anhu hapa ulimwenguni bishara kilele cha bishara hii muislamu atapewa wakati wa al-maut Allah amempatia kwanza bishara ya kuwa ataishi maisha mazuri ataishi maisha ambayo haina bughdha haina stress maisha ambayo ni ya kumjua Allah kumwabudu Allah na kuonja utamu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wakati wa maut yeye anapata bishara wakati huu ni wakati mgumu mno ni wakati ambapo mwanadamu anapata uthibitisho ya kuwa anaiaga dunia yeye na dunia ni maasalam ni wakati ambapo yeye anaona eh, vitu ambavyo kwamba wale ambao wako pembezoni mwake hawawezi wakaona ni wakati wa kutisha ni wakati ambapo hakuna anayeweza kuhadithia kwa sababu kila anaye experience wakati huu mgumu hana nafasi tena ya kurudi duniani na kuweza kuelezea watu aliyoyapitia ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake anayeweza kutueleza na hapa tuambiwa ya kuwa wakati huu mgumu ambapo kila mmoja ambaye kwa karibu yako anasikitika anahuzunika anakuhuzuni anakuhurumia lakini wewe wapata bishara ya Allah subhanahu wa ta'ala asema ibn Abbas ta'tihim malaikatu rahmati bilbushra min Allah wanakujiwa na malaika wa rahma kwa bishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akhira roho yake inapotolewa basi malaika wanaipokea kwa uzuri kabisa wanapanda nayo mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ana ana eh, hiyo roho inarembeshwa na kupambwa na, ku, na kuwa handle kwa namna ambayo ni heshima ya hali ya juu huku akibashiriwa ridwan radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni wakati ni furaha iliyoje kwa huyu mu'min ambaye anapata bishara ya Allah subhanahu wa ta'ala bado yuko duniani anaambiwa usihuzunike kwa yale unayowacha nyuma wala usiwe na hofu kule unakoelekea waabshiru biljannati allati kuntum tu'adun kwani kwani makao yako na unakoelekea ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ulikuwa ukiahidiwa tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa hawa ambao watapata watapata janna ya Allah au bishara hii ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ndugu yangu ili uweze kupata bishara hizi mbili bushra fil hayati dunya wa fil akhirah na huyo ni min as'adi nasi fi dunya wa fil mtu mwenye mtu mwenye furaha na na, na na maisha mazuri katika huu ulimwengu na vile vile akhirah ni lazima tuweze kujitahidi kwa sababu asema al-Imam مالك رحمه الله تبارك وتعالى من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه yoyote ambaye kwamba ataka kuweza kupanuliwa roho yake wayanju min ghamarati maut na aweze kuwekwa mbali na matatizo ya maut aweze kuwekwa mbali na shida na machungu ya maut na aweze kupata bishara hii ambayo imetajwa katika aya iliyotangulia na vile vile aweze kuwekwa mbali na ahwalu yaumil qiyama na matatizo mengi ya siku ya kiyama basi falyakun amaluhu fi sir aktharu minhu fi alaniya aweze kuju, kuju, uh, amali zake za siri amali ambazo kwamba anazifanya kwa siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni nyingi zaidi kuliko ile ambayo anafanya anavyoonekana lazima mslamu ajitahidi amali zake za siri siri yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe nzuri zaidi kuliko yale ambayo yanadhihiri kwa watu unapofikia katika daraja kama hii basi umefikia katika daraja ya ihsan na biidhnillah tabaraka wa taala utaweza kupata ridha ya Allah subhanahu wa taala na bishara hizi mbili katika dunia hatuwezi pata bishara hizi mbili mpaka tuwe ni minal muttaqun minal muttaqin alivyosema Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala farasalu Allah tabaraka wa ta'ala ayya yaj'alana min almuttaqin wa ayya yaj'alana min ahli hatayn albisharatayn tunamuomba Allah tujalie miongoni mwa wacha Mungu na miongoni mwa watakaopata bishara mbili hizi za Allah za Allah subhanahu wa ta'ala wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh